Jeroshenko, la blinda mond migrulo. Legante la nomon de Jeroshenko, aperas en mia memoro la figuro de tiu blindulo, poeto. En 1923, en la Nurenberga congresso, un decidai pasioi sur iris la podion tiu alta, recta viro, cun abundai, helblondai haroi, fermitai palpebroi, melancolia rideto sur la iom pala visagio. Li declamis, cum tre sugestia vocio, sian poemon antaudiro de la ciganino. La audantaro estis surprisita, cae tute concherita, tiel che la iugiantaro, guidata de Edmond Privat, donis al la unuan premion de la plei bona esperanta prononzo. Vasilij Jakovlevič Jerušenko naskidžis en 1890 en la rusa vilageto Obuhovka, Kurska gubernio. En sia kvina jaro li blindigis sekve de malsano, sed li ne rezignaciis je tio, che lia blindezzo lin malhelpu en la libera movigiado. Li iradis sola sur la campoi en la arbaro. Naujara li venis en Moskvan blindul instituton por esti instruata pri scribo lego calculo. En tiu blindul lerneio Jeroshenko comensis verki poemoin kai fabeloin, lernis ancau ludi violonon cae gitaron. Li havis absolutan audon cae tre agrablan vocion. Forlasinte la blindul lerneion, li farigis restauratia musicisto. Sed tio ne contentigis lin. Li desiris lerni pli. Li conatigis cun instruistino, ci consilis al li iri Londonon, cie tiam Plei elstara estis la educo de blinduloi per novai, modernai metodoi. La decquiniara nevino de la instruistino proponis al li che si instruu al li esperanton. Comencigis la lezionoi. La knabino surprizite vidis che sia disciplo havas neimageblan memorcapablon en du monatoi li lernis la lingvon perfecte, cae nun malfermigis antauli la mondo. Li plectis viglan correspondadon cun anglai esperantistoi, cae en mil nautcent dec du li equoiagis per sia sparita monsumeto al Londono. En Londono, Jeroshenko, ciam helpate de siai esperantistai correspondantoi, lernas la anglan lingvon cum tia sama miracla rapidezzo kiel esperanton, studas en instituto por blinduloi. Comence de 1914, li revenas en Ruslandon, sed iam en aprilo de citiu jaro li voyagas al Japanujo. En Japanujo li studis curats massagion lau Japana maniero en blindula lerneio de Tokio, cae tie li fervore propagandis esperanton inter la blindai studentoi. Post du jaroi li voyagis al Siamo, cae fondis tie blindulan lerneion. Poste li daurigis sian migradon tra la sudo de Azio, en la lasta jaro de la unua mondmilito li estis en Hinduio, cae de tie li volis heimen veni, sed oni arestis lin kiel rugian agenton, transportis lin alla la blanca tribunalo, sed li successis escapi el la scipo. En 1912 li venis tra Shanghaio de nove Japanuion. Bone possedante la japanan lingvon, li verkis tiu lingve multain racontoin porge knaboi, cae aciris por si considerindan famon ciel vercisto. En 1921, pro parto preno en la manifestatio de la unua maio, li estis arestita cae ricevis el pel ordonon. Tiam li reiris cinion, cae en 1922 prelegis leccioin pri la russa literaturo en la Pekina Universitato. Tiam li inter amicigis cun Lucin, qui tre amis cae respectis citiun multevagan blindulon. Ancau la musica talento de Jeroshenko plesurigis lin, Volonte li auscultis lian artan violon ludon, ca ilian cantadon cun la propra gitar accompano. En 1923 li revenis al Europo, tiam li visitis la Nurembergan congresson. Poste li funcciis en Moskvo, kiel blindul instruisto, cae kiel interpretisto. Li parolis pli malpli dec lingvoin. Li estis quelca tempe directoro de infanciardeno por blinduletoi. La poeto iam Bluokula, muzikisto, esperantisto Vasili Jeroshenko mortis en 1952, cae la blinda mond migranto riposas iam en la heim villagia tombeio sub maliuna betulo.